Naš ummet je u velikim problemima, a ovaj se ummet poziva da mu je Kur'an knjiga vodilja. Na globalnom planu samo čujemo problemi. Ummet je u problemima i svi smo na neki način dio problema, a nikako da naučimo da budemo dio rješenja. Ova knjiga je došla, ima zadatak da usmiri čovečanstvo u dva pravca – Prvi pravac je da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato osjetite ovim prvim ajetima, u ajetima hudbetul hađe, puno se potencira o vjernici. Allah doziva svoje vjernike koji su se deklarisali da su vjernici, pa im kaže bojte se Allaha i nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani, bojte se Allaha i samo istinu govorite, bojte se Allaha i dana sudnjega, bojte se Allaha i dobro pripazite šta ste za sutra pripremili. Bojte se Allaha i budite sa iskrenima. Puno je ajeta u Kur'anu koji usmjeravaju čovječanstvo da se boje stvoritelja a on je subhanahu wa ta'ala jedini hvale dostojan. On je jedini koji ima pravo da bude obožavan i on ima jedino pravo da se njega stvorenja njegova boji. A onda s druge strane, ako neko se ogluši od bogobojaznost, to jeste od takvaluk, za takvog ima sultan. Za takvog imaju šerijetski propisi, za takvog imaju šerijatske granice i imaju al-hudud, imaju granice koje je postavio Allah subhanahu wa ta'ala, pa kada čovjek učini krivično djelo ogriješi se od Allahov zakon, og, ogri, og, ogriješi se od najispravniji pravili života, od usta muslimana, e onda mora nakon toga da snosi posljedice toga i mora da bude spreman da se nad njim izvrši ona kazna shodno njegovog djela. Ovaj din, ovaj Kur'an, ova vjera je savršena. A evo vidimo s druge strane čovječanstvo u problemima donosa Pa su problemi na globalnom planu. Nemamo jedinstvenog vođe muslimana. Nego smo onako poput jetima raštrkani. وَفَرَّكُوا دِينَهُمُ كَانُوا شِيَعَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ U vjeri smo se podijelili na stranke i na partice i svak je zadovoljan sa onim stanjem u kojem se nalazi. a to nije zavidan nivo. Pa smo u problemu u tom globalnom gledištu, pa smo u problemu na svim nivoima, problemi u brakovima, problemi u kućama, problemi u školama, problemi na ulicama, problemi u džematima, problemi u zajednicima, problemi u poslovanju, problemi u putovanju, problemi u džihadu, problemi i samo problemi. I svaki dan čujemo samo kako imaju novi problemi i nije više pametan onaj ko zna uspostaviti diagnozu i ustanoviti da imaju problemi i da su muslimani u problemima. To može svako danas jer problemi haraju i caruju na pozornici Dunjaluka. Pametni su oni i mudraci su oni koji se dobro odgoje da ne budu dio problema, nego da budu dio rješenja. Pa mi nećemo samo uspostaviti diagnozu, nego ćemo i kazati kako se treba recept do kraja sprovesti, kako bi iz ove opake i uništavajuće bolesti izašli. Draga moja braćo, nije nikakav, kažemo, problem biti dio problema. Treba raditi na tome da budemo dio rješenja u svakom pogledu. Pa u braku, ako čovjek i žena ne mogu zajedno naći izlaz iz tog, iz tih problema koji su i, kojim su i se nagomivali, onda Allah subhanahu wa ta'ala traži da se nađe hakeme min ehlihi u hakeme min ehliha. Da se nađu dvojica sudija, dvojica ljudi koji će pokušati uglednika sa ove strane pa da riješe taj problem. U društvenom pogledu Allah subhanahu wa ta'ala se nama vjernicima obraća pa kaže innamal mu'minuna ihvat. Zaista su vjernici braća. Fa aslihu bejna ahavajkum. Zato pomirite dva brata. Wattakullahi la'allakum turhamun. I bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala da bi vam se milost ukazala. Pa svi moramo raditi da budemo dio rješenja, a nikako da budemo dio problema. Dva su načina kako se rješavaju problemi. Na svim nivoima. Prvi način je da ljudi sami međusobno riješe problem. I da to bude problem iza zatvorenih vrata, da ne ide u etar i u javnost. Pa ako čovjek ima problema sa ženom, da oni to pokušaju sami riješiti. Ako otac ima problema sa sinom, da to pokušaju sami riješiti. Ako ukućani jedni s drugima imaju problema, da to pokušaju sami riješiti. Ako dva poslodavca imaju problem, da to pokušaju sami izliječiti. I tako analogno posmatrajte stvar. Ako se ne može tako, i ako ne ide tako, onda se stvar mora dići na veći nivou onda se mora tražiti pravda pred kadijom. A šta ćemo mi kada mi kadije nemamo? Šta ćemo mi koji knjigu čitamo i samo jedan dio iz nje uzimamo, a drugi za lijeđa stavljamo i onda se pitamo što će nam veliki problemi? Otkud mi u problemima do donosa? Pa ovaj knjiga, ovaj El Kitab, Ova uputa, ona je upravo došla da ljudi riješe svoje probleme. I Allah odgovorno tvrdi u knjigi Ma farrapna fil kitabi min şey. Ova knjiga o svemu govori. Ova knjiga govori kao što govori onome svijetu. I kao što govori o džennetu i džehennemu. I našem ovome svijetu. I čovjek ko čega si ti to postao i kako si na noge stao i otkud ti dođe, o svemu u tome Kur'an govori. Pa govori i onome kovacu i ovoj mušici. I govori o onoj mušici koja se nikako ne vidi. O kojoj Allah govori i zaziva ljude. O svemu Allah govori. Pa govori o sebi subhanahu wa ta'ala o svojim lijepim imenima i savršenim svojstima. Isto tako Allah nam u toj knjizi objavljuje pravilni života i on nam sebi daje pravo pa kaže inil hukmu illa lilla sva vlast pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala wa men lem jahkum bima enzel Allah fa ulajke umul kafirun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Ako ne bude sudio pa Allahom zakonu je nevijednik, on je zanegirao dio knjige i onda se čudimo zbog čega smo do nosa u problemima. U ovome momentu kada mi nemamo zvaničnih kadija, i kada smo sakačeni sa te strane i zato su Austro-Ugari koje mi danas često hvališemo i puna su nam prsa kada u Austriju idemo, a upravo su Austrijanci, Austro-Ugari sa svojim saveznicima srušili hilafet na ovim prostorima, Sruš, srušili ono što čuva ravnotežu i ono što ljudima rješava sve probleme, gdje ne treba državni tužioc, gdje ne treba pokvareni advokat, gdje ne trebaju veze i štele, nego li kulli haqqin haqqa svak će dobiti svoje pravo, jer Allah naređuje inna Allahe je'muru bil adli, wal ihsani, wa itaidil kurba, wa jenha anil fahšaj, wal munkeri, wal bagi, ja idukum na tadakarun, Zato što Allah naređuje da se pravedno postupa i da se svakom njegovo pravo dadne, a pogotovo bližnjima, a zabranjuje neprijateljstvo razvat i griješenje, pa nas Allah upozorava ne bili se opamijetili. Pa su upravo tri ti Austro-Ugari. A mi kada kažem Austrija puna su nam usta, oni su pismo bošnjacima, muslimanima, na ovim prostorima poslali, između ostalog u tom pismu je pisalo Vašu vam vjeru nećemo dirati ako se zakonika svoga prođete. Pa se je digla pobuna, digla se revolucija i protjerani su Austro-Ugari do like i preko Save i tad je otpjevana sabljom mojih pradjedova I tad su se digli junaci ovih krajeva. Nisu mogli zamisliti da se muslimanima zovu, a da po Allahovom zakonu ne sude i rješa, ne rješavaju probleme koji su sastavni dio našeg života. A danas ljudi koji se pucaju prsa da su muslimani i puna im usta islama, sve drugo zagovaraju, samo Allahov sistem izbjegavaju i gledaju i školuju se kako da Allahovom sistemu nađu nekakve greške, ali neće nikada naći zato što je ovo savršen din od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa u ovom slučaju kada nemamo kadija, imamo naše učene ljude, ukoliko toliko učeni su od nas, pa kada ne možemo, ja i ti, dragi moj brate, da nađemo rješenje za naše probleme, i naše dunjaličke poremećaje, a mi se uglavnom danas svađamo zbog dunjaluka, vjera nam je uglavnom negdje tamo drugorazredna stvar, pa kada se to desi, da se ne možemo nikako pomiriti i da među nama imaju sporovi, onda ako Allaha vjerujemo, moramo na prvu adresu koja nam se nađe pokucati i tražiti da se šerijatski po islamskom pravu nama presudi i da svako dobije svoje pravo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže obraćajući se ponovo vjernicima i ovo je jedan imtihan, ovo je jedan ispit, jesmo li mi vjernici ili smo munafici. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su obmanjeni oni koji neće da se po Allahom sudu sudi. Alam tara ila alladine jez'umuna annahum amenu bima uzile ilajke وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Zar ti kaže nisi vidio one koji su obmanjeni da vjeruju ono što je došlo s tobom Muhammede, što je došlo u Kur'anu i ono što je došlo prije Kur'ana sa drugim poslanicima, Oni neće da se sudi po Allahovom zakonu. Oni hoće da im se sudi kao u pagansko doba, tamo gdje se može štela praviti i gdje se može manipulisati i po babi i po stričima doći na svoji nekakvi neprava. O juridu šeitama i ubilam baralam ba'ida, pa hoće šeita na taj način da ju odvede u pravu zabudu, da ju odvede u nevjerovanje, u Allaha subhanahu wa ta'ala. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ejuha alladina amanu ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'atum fi fa rudduhu ila Allahi wa rasul, in kuntum tu'minuna billahi u بالله ahir, الآخر ذلك wa ahsanu ta'wila. O vjednici, pokorite se apsolutno Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom Resulu sallallahu alaihi ve selleme apsolutno i vašim predstavnicima. Pa ako se u nečemu ne dogovorite sa njima, onda to vratite Allahu i njegovom poslaniku. Znači, vratite u Kur'an, vratite u sunnet, tamo je rješenje. Ako vjerujete u Allaha i sudni dan, to je najbolje. U ahsanu teuira, to je najbolje i to je najbolje tumačenje. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala, negira iman onome ko neće da dođe do rješenja. A danas ljudi neće braći rješenje. Pa ćete vidjeti ljude da su prave tetkice. Puni smo spremnosti da gibetimo. Puni smo strenosti da ne nimetimo. Puni smo strenosti da činimo nered na zemlji pričajući kako smo zakinuti i tražeći prava na pogrešnim adresama A nećemo da tražimo svoje pravo tamo gdje ga možemo dobiti. Pa uzvišeni kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ovo je ajet provjere za vjernike. Tako mi tvoga gospodara. Oni ne vjeruju dok tebe, Muhammede, u sporojima svojim ne prihvate, a nakon tvoje presude u dušama svojim nikakve tegobije ne osjete i dok se potpuno ne pokore. Allah ne gira iman. Ono neko neće da dođe do svojih hakova, neće da traži rješenje, nego hoće da bude dio problema. I treba da sudi Allah poslanik i uratatul enbijak. A onda nakon toga njegovi nasljednici, učeni ljudi, a nakon presude, to svako sebe može da sebe sam testira, da u svojoj duši nikakve tegobe ne osjeti i da se potpuno Allahovom sistemu pokori. Ovo je put do rješenja. Pa vas pitam, draga moja braćo, da ummet u globalu ovako rješava stvari. Da li bi mogli mi biti bez halife, da bilo kakve zajednice rješavaju ovakvu svoje probleme, da li bi ovi problema koje danas imamo bilo? Da li bi se spominjalo kako je pobuna u krajini i to nije pobuna u nekoj firmi, nego je pobuna u organizaciji koja se bavi vjerom? Zašto je to tako? Zato što misli neko da se mogu riješiti problemi i da može dobiti svako svoje pravo na nekoj drugoj adresi, a ne na adresi Kur'ana i Sunneta. Kogod tako misli, njegova vjera je jako, jako upitna. A odgovorno tvrdimo da je kod Allaha svako rješenje, da je u Islamu svako rješenje i zato se svi moramo vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i vratiti se šerijatu vratiti se najpotpunijem sistemu koji će nam riješiti sve probleme. A mi zagovaramo suštinu. Sada imamo kadiju na svakom čošku. Ako budemo neiskreni, opet dobro. Riješit će sultan, pa neće biti veliki problema koje imamo danas. Ali mi zagovaramo suštinu. Zagovaramo da i suštinu i formu, da budu ljudi bogobojazni, pa će onda kadija malo posla imati. I zato ljudi kažu da je pameti do kadije, kao od kadije ne bi trebao kadija. Biva da su ljudi bogobojazni, malo bi kod kadije kucali na vrata, sve bi onako međusobno rješavali, zato što se Allaha subhanahu wa ta'ala boje. Pa draga moja braćo, obraćam se vama, obraćam se sebi, I obraćam se svim onima dobronamjernima koji nas prate često i naše hudbe slušaju da je ovo rješenje za probleme. Ako treba pojašnjenje, onda je to na drugim mjestima gdje se govori o naučnim predavanjima da se u detalje sve pojasni šta te sleduje i šta su tvoja prava. Ali zapamtite od ovoga momenta da sam digao dokaz i protiv sebe i protiv vas i protiv svakoga onoga ko nas bude slušao ako budemo u svojim dušama tegobe imali u pogledu nekoga ili tražili svoje hakove na drugim mjestima a ne budemo to tražili u islamu i budemo i dalje slušali kako ljudi organiziraju sjela i preva gdje će tračati i ogovarati i govoriti kako im je neko nanio neki zulum a neće da dođe na adresu pa da to riješi onoga koga uhvatimo u takvom prljavom poslu, proglasit ćemo ga smutljice na zemlji, proglasit ćemo ga Mufsino Filant, onaj koji čini nered na zemlji, a ne treba više nereda. Nered sanuje Zahar al-Fasadu fil barri wal bahri bima kesebet ejdin nas. Evo vidimo da je nered zavladao i na kopnu i na moru upravo zbog toga što je ljudski faktor kriv tome neredu. Pa ovo je, draga moja braćo, put. Ovo je put ako imaš problema sa mnom ili ja s tobom. Tu možemo riješiti sva moralna prava i tu možemo riješiti sva materijalna prava i tu možemo riješiti, liječiti i riješiti sva fizička prava. Islam je tačno precizirao Šta te sleduje ako uradiš to, a šta te sleduje ako uradiš ovo, ili ako ti neko nanese bilo kakvu štetu, ili moralnu, ili tjelesnu, ili materijalnu. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj ummet pokuca na vrata Kur'ana i zatraži rješenje u Kur'anu za sve svoje naslagane probleme. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i mi ponovo na ovim prostorima Kao što smo rekli Austro-Ugorima da je nezamislivo da živimo bez našeg sistema koji je pravedan i koji će dati svakom njegovo pravo da to ako ne možemo na sve ljude sprovesti, onda da počnemo od nas pojedinaca. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli pojedince koji su iskreni i koji svojim ponašanjem i svojim životom pokazivaju da je to živi islam koji živi. A kulu kao li hada ostavfira li ulekum fastavfiruhu. Innehu huval gafuru rahim. Wa ahiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. Fastavfiruhu innehu kana gafara. الحمد لله Al-aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين Nebina Muhammed sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mi ponovo evo na Hendeku u tom velikom događaju gdje su muslimani okruženi, a nevjernici uvijek rade da okruže muslimani. Mi kada gledamo i na ovim prostorima gdje je ko živio, onda nam nije čudno što se neko zove Hajduk. Nije nam onda čudo otkud tako dok visočani iz Bispaka gledaju kako se prave betonske zemunice oko visokog, oni to tevire i tumače kako im dolazi plin iz Rusije. Baš je bio plin žestok iz Rusije, da Allah sačuva. I tako će biti do sudnjega dana. Pokušat će nevijenici stalno da muslimane drže okruženju i da im ne daju izaći i da im ne daju prostora osim onoliko koliko njima to u datom momentu odgovara. Pa i u ovom je momentu na Hendaku okruženi su nevijenici sa svih strana, ali ljudine uvijek ljudine. Pa i na samom Hendaku ashabi svi pokaz, pokazivaju jednu nezapančenu hrabrost. Svi su spremni da budu šehidi na Allahovom putu osim unafika, Njihovo je stanje poznato, ali uvijek imaju najbolji među dobrima. Pa tako i na Hendeku Al-Zubair bin Awan radijallahu ta'ala anhu taj veliki ashab, taj veliki junačina se posebno isticao. Pa poslani kada je salatu wasalam poziva u džihad, poziva da ljudi svi izađu i ovo je fardul ajn, da svi ljudi izađu i žene i djeca, da svi brane Medinu, pa je prednjačio El Zubeir. On je bio prednjača u svemu tome, pa se odaziva kada god poslanik ali sam poziva i kaže odazovite se, on kaže odazivam se Allaho poslaniče. Pa reče Resul sallallahu alaihi ve sellem kako bideži ima muslim, svaki poslanik je imao svoje havarijune, a moj havarija je El Zubeir bin Awam. Svaki poslanik je imao svoje pomagače, a moj pomagač je Ezubeir bin Awam. Svi su bili pomagači, ali ovaj se Ashab na dan Kunejna, na, na dan Hendaka posebno isticao. Zovno je jedan mušlik i rekao, ko će se sa mnom sabljom isprobati, pa se je prvi javio Ezubeir bin Awam. Otišao je i sa nekoliko udaraca sasjekao ovoga nevjednika i vratio se kao kao pobjednik. Na Hendeku, draga moja braćo, i žene muđahedini. I žene se ističu sa svojom hrabrošću. Danas su žene, osim kome se Allah smilovao, izgubile često svoju onu prirodnu, prirodno stanje. Vjerovatno zbog grijeha u kojima se nalazimo. Pa danas kada dođe poštar pred kuću, to nekakvo panično stanje izazove kod porodice, a kavoli kada milicija dođe, neki kada vide nekakvog golfa bijeloga sa druge strane, odmah im se krv u žilama ledi, a kavoli da i neko po imenu i prezvenu prozove i kaže može li malo osobna ili lična. A treba se samo Allaha subhanahu wa ta'ala bojati tako na dan, na dan hendeka jedna od ashabinki Safija, sestra Hamze radijallahu ta'ala anhu, je pokazala neviđenu hrabrost. Htjeo jedan židov da nekako preskoči hendek i da pokuša sa strane ili sleđa na, nauditi muslimanima. Pa je to Safija primijetila, fatila se koca, skočila u taj hendek i kocem ubila ovoga nevijenika. A kako i ne, kada je ona sestra velikog junaka Hamze ibn Abdul Mupaliba, pa junačine imaju u kući junake, bilo da su žene, bilo da su, da su muškarci. U ratu je dozvoljeno lagati. Mi lažemo danas gdje god ne treba, a dozvoljeno je lagati samo gdje je šerija dozvolio. Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme kako je došlo u dva sahiha al-harbu huda'a rat je varka, pa se u ratu, u ratu se smije slagati. Vidješ je Abu Budavud od Umu Kurthum bin Ukbe radijallahu ta'ala anha, da je Resul sallallahu alaihi ve selleme rekao, ne smeta laganje kada čovjek želi da pomiri dva brata muslimana, pa govori govor s nijetom da bi pomirio ratovanje ili lažu ratu I kada čovjek kaže ženi ili žena čovjeku misleći na ljubav, tada je dozvoljeno da se slaže, to jeste u ova tri slučaja. Pa je i na Hendeku Resul sallallahu alaihi ve sellem i njegovi ashabi se bavili varkom, a sam vid varke je i kopanje, i kopanje Hendeka. Na Hendeku koristimo još neu vrstu ili novi nasihat ili novi, novi način i učimo se i mi, a prije nas ashabi, da je od mudrosti ratovanja doći do dobrih informacija. Pa pobjeđuje u ratu onaj koji ima između ostalog puno informacija o svom, o svom neprijatelju. Pa tako Resul sallallahu alaihi ve selleme šalje Hudejbin Jamana u redove nevijednika da uđe u njihove šatore i da donese što više informacija. Ovdje nije mogao otići svako, pa tako špijun i ovim današnjim vremenima ne može biti svako. I ovi i ovamo koji nas špijuniraju, često se svakodnevno usavršavaju, ali ne treba da zaborave da Allah subhanahu wa ta'ala vjernike često obavijesti i tu se vidi pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala na istine, a poniženje onima koji rade prlja posao. Ali Hudejba bin Jeman sada radi ponosan i častan posao, treba spasti Medinu, treba spasiti Islam, pa ulazi u redove nevijenika i tamo Ždebu Sufjan posumlja i kaže mi bi se ovdje trebali predstaviti ko je ko. Ovaj veliki junak odmah prvog do sebe uhvati za ruku i kaže ko si ti? a onda ovoga drugog sa lijeve strane za ruku i kaže, ko si ti? Dok je on njih ispitivao ko su oni, oni su zaborali da njega upitaju ko je on i on je donio vijesti Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Na hendaku, draga moja braćo, povijeda dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala i preko njegove vojske. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala će uvijek pomagati, pa kaže uzvišeni Ketab Allahu la aglibanna ana wa rusuli, inna Allah je qawijun aziz. Allah je zapisao, Allah je propisao, ja ću pobjediti moji poslanici, a Allah je zaista jak i uzvišen. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunja wa jevme jakumul ašhadu. Kaže uzvišeni, sigurno ćemo mi, sigurno ćemo mi pobjediti, sigurno ću ja svoje poslanike pomoći, وَلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا I one koji vjeruju na ovome svijetu, وَيَوْمَ يَكُمُ الْأَشْحَادِ I na dan kada budu izvedeni svjedoci. Allah obećava, suranne, ana أَنَا وَرُسُلِي Pobjedit ću ja i moji poslanici, inna la nansuru rusulana wal ladina amanu mi ćemo sigurno pomoći poslanike i one koji vjeruju wa kana haqqan alayna nasr al mu'minin Allahu je obećanje Allahu je pravo da će pobjed da će pomoći da će pomoći vjernike na Hendeku, draga moja braćo, Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada je vidio pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala, uzvikivao je i dozvoljeno je u borbi da se uzviču ispravni pokliči kao što je tekbir, kao što je slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je tahlil da se kaže la ilaha illallah, kao što je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallame, kada je vidio da bježe nevijenici, izgovarao je la ilaha illallah vahde, azza džundahu, wa nasara abdahu, wa galebe, wa galebe l'ahzabe vahdehu. Kaže Allah, Rasul sallallahu alaihi wa sallame, Nema drugog Boga sem Allaha Đelešanuhu. Azza Đundehu uzdigao je svoju vojsku od Asara Abdehu i pomogao svoga roba. Vagalebar Ahzabe Wahdehu i sam uzvišen je saveznike porazio. Sam uzvišen je dao dokaz protiv ljudi na Dunjaluku da se protiv Allaha ne može ratovati i da je Allah subhanahu wa ta'ala kao aziz. Allah je jak i uzvišen i niko se pred Allaha subhanahu wa ta'ala i sa Allahom Đelešanu ne može upustiti u rat. I za kraj, nakon ili pred sam kraj Hendeka, kada su vidjeli muslimani i kada je vidio Resul sallallahu alaihi ve selleme jasnu pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, a i prije toga nikada nije sumljao, rekao je Resul sallallahu alaihi ve selleme al an naqzuhum wala yaqzunana wa nahnu nasiru ilayhim od sada od sada ćemo mi ni napadati nećemo više dozvoliti da oni nas napadnu mi ćemo ići prema njima biva više nećemo čekati u Medini neće više biti samo džihadu defa neće biti samo odrambeni džihad nego će sad biti džihadu paleb sad ćemo mi da krenemo uz Allahu te barakevo ta pomoć I tamo negdje se pojavi neprijatelj Islama i digne svoj nos, doće vojska Islama da porazi. I tako je to bilo i tako će to biti do sudnjega dana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da konstantno pomaže istinu i da nam, je, i da nam ukazuje na nju, a da poražava zabudu i da nam da ibret zbog te zabude.